Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Ei, ei, DJ, tá cachorro mesmo, hein, mano? Tá me deixando falar sozinho, meu cachorro. Cadê o ponto? Cadê o ponto do bagulho? Aê, soltou o ponto! Agora vai, agora vai! Tá pesado, tá pesado. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, encostando, jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? <laughs> Quando eu vi essa loirinha, confesso me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que quando as três de uma vez. Vai que, vai que, vai que, vai que, vai que, vai que, vai vai quicando, tum tentando, tum quicando, tum sentando, jogando a bunda, vai tentando, tum quicando, tum sentando, é o pique, vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai quicando, vai que vai tentando, vai que vai quicando, jogando a bunda, vai que vai quicando, vai que vai tentando, vai que vai quicando Jogando a bunda, oh, já te falei que eu não presto que com nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. é o pique. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, encostando. Jogando a bunda pro ar. Quando vi essa morena, confesso me apaixonei tá certo? Ei, tum, tum, ei. Quando vi essa loirinha, confesso me apaixonei. Quando vi essa ruivinha, confesso me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que quando as três de uma vez. Vai que, vai que, vai que, vai que, vai que, vai que, vai, vai quicando. Tentando, quicando, sentando, jogando a bunda. Vai tentando, vai quicando, vai tentando. É o pique. Vai que, vai que, vai que, vai que, vai que vai, vai, que, vai quicando, vai que vai tentando, vai que vai quicando, jogando a bunda, vai que vai quicando, vai que vai tentando, vai que vai quicando, jogando a bunda, vai, ah, ah, ah, vai, ah, ah, ah, vai, ah, ah.